aho muronka akanya ku isanganiro mukadushikiriza amwe mu makuru yabaye ngaho iwanyu ariko bitakunze ko dushobora kumenya hamwe kandi nayo twoba twaramenye ariko tukaba twayashikirije uko mwebwe mubona ko kudahuye n'uko mwayabonye ni mu yo kugira ngo akumbure umwe wese ashobore kumenya ayavugwa hirya no hino haba mu micungararo y'ahari canke kure yaho gato hanyuma binafashe kwirinda mu kibano umunywanyi wa mbere ku murongo ni ukuri twebwe ino iwacu ayavugwaho mhm. ni ibiciro byabaye umurengera ibiciro by'iki ibitero by'ibintu by'ifungurwa amafu ibiharage hmm. imiceri byahora kura byahora kurangahe ibiharage imiceri ubu byaduze kurangahe umuceri wari wamanutse wavuye kuri bitatu n'atandatu bitatu n'umunani uza kuri bitatu n'abiri mhm. ubu wasubiye kandi kuri bitatu n'amajana umunani aho ni mu kiringo kingana gute aho ni mu kiringo kuva aho batangarije yuko amahera bayahinduye mhm. mwibaza none ko n'iri fungwa twara tubona ubu babyugaranye ntitukibona amafu y'ibiharage ugiye kubaza bakubwira ngo uzana amafaranga ngo mashyashya kugira ariko barabwirwa barabyumva nuko yasanga kibandanya akora mhm. hama ikindi nacyo mhm. ibintu byo gufata imfungurwa bakazugaranira hagati mu gihugu ntizimanuke mu bisagara ntizigende mu ntara ziva mu yindi mm. nabyo eh, biratuma n'ibiciro byateye bikiyongera ni ingingo ivuga yuko abagomba ah, kuzana imfungurwa bazivana hagati mu gihugu ah, babanza gusaba impusha eh, ku barongoye intwaro uhereye kuri babura baburamatari nko mu gisagara cya bujumbura bagasaba uruhusha umukuru w'igisagara cya bujumbura aho iwanyu rero urumva yuko bitaragenda neza kumbure eh, reka turindire turabe uko bigiye kubandanya undi munyuranye ku murongo ariko ibanki nkuru y'igihugu BRB yishikiriza rijya tangazo yaravuze ko izorungika abakozi eh, aho hagati mu gihugu kumbure ku badashoboye eh, gushika ku mabanke cyangwa ku badafise uburyo bwo gushika ku mabanki eh, kugira ngo baborohereze babatorere ayo mafaranga maze babahe mashasha iwanyu ntibarahashika baratajya ariko n'ayo mafaranga basohoye atari umuntu arayakubita ibyisho babivuga nta muntu n'umwe arayakubita regisi we nturabona amahera amashyashya kuko iyo wafashe ingingo umunyagihugu muto muto niwe agwa mu mporero z'abandi agwa mu mporero z'abandi gutega regisi kandi kuko bamwe bamwe bariko bararara ugufa bariko bashaka kwicwa n'inzara barapfa hehe baraca hehe ah. nibaza ko kumbura abo banka kuyatora ari ubwoba bafise kukungene nabashobora kubavako Eh. ariko um, mu banki nkuru y'igihugu berbe uh, bamenyesha ko kwanka gutora amafaranga uh, ari none ubu ntari turabona hari ntari turabona uti rero kuvuga oh. yuko amahera ya kera uh, agiye kuva ku isoko mashasha ataraboneka ku rugero rukwiye n'intambara bariko baradukorera nabi bariko baradukorera nabi iyo babanza kuyashikana mu banyagihugu byari sawa ubu turiko tubarara ubusa kandi tutatubutse bamwe bamwe ayo umuntu asumisha hakogwa iki none gareke nibarabe bapunguza ingingo kuko iyo bafashe ingingo umugati muto muto banawumwikora nitwe tuza kugwa mu mpori ariko beri biremeza yuko ayo mahera ariko aratangwa ku rugero rwiza kandi ariko atangwa gute tugire tugwe mu bana atari umuntu araya kubitigisha mm. nibarabe badutungu badutezurire barayanse amahera barayanka ndataha ni bande bayanse n'abana bararara ubusa tudomeko tudomeko jampi ni bande bayanse abadandaza abadandaza badandaza iki bahe bayasi bavuga iki badandaza amabotike aha igihanga benshi mhm. ntibemera amahera umuntu arararusa kandi arasize basigura ko igituma batayatora ari gike bavuga ngo yarataga mhm. agaciro ariko itariki yatanzwe ni banki nkuru ya Republika canke banki nkuru y'igihugu uh, ntiragera kuko ni kwigenekerezo rya 17 aho hazofatwa ingingo ya nyuma ko kumbura izo noti zivuye ku isoko burundu ubu uye amahera yahora akora aracyakora kandi atacamira ahiwanyu bishimikize kugira ngo bayanke kandi akiri ku isoko umudandaza afite ibintu by'iwiwe bimuharira mhm. akwimirira urataha kandi nta jambo na rimwe ufise wobahanura ikabo banka gutora amahera ariko kandi akiri ku isoko acyemewe ni banki jean Pierre aho nta buswaganye burimo ga baje nta buswaganye na bukeyi dufisa kandi tugira ikibazo ufise inoti ya bitanu canke ya 10 ugiye kugura ikintu ntibagenda bakiguhaye no kuri kwimana uremeza neza yuko nshitse nyabiraba nosanga ata noti nimwe nshasha yabiye bitanu canke ya 10 ihari ntaguhendanya ko bamumenyesha amakuru mm. wobona n'abantu barenga ijana atamuntu umwe woyibaza muri iyo noti ni kubera ikata itaboneka ntituzi ikibazo na kimwe kweri mm. abayafise barayagoramwe barafise ibibazo barafise ibintu bitandukanye ntiboraba no kuri kw'Imana naho iwanyu ingorane mufise kubera ubukene bw'izo noti nshasha ni eh, ingorane za naho ukenera kugura ikiro c'agafu gaburira abana bari ufise noti ya bitanu ntushobora kukironka ariko kandi si izo noti zonyene mwari musanzwe mufise nta za bibiri z'igihumbi zo mufise hmm. gusaga mumeze neza none gutorera ku makuru ariko araca ku isanganiro vyema n'ukuri mm. saguye burahimu biboneka yuko bidakunze ko aga telefone katwemera ko tubandanya tuganira ariko yaravuze ati yagira avuge ku makuru abandanya aca ku isanganiro ubona yuko amakuru aca ku isanganiro amakuru menshi kumbure bigukundiye urashobora kutwakura ni mirongo irindwi gatandatu ubusa gatatu gatatu itandatu na rimwe munywanyi ku murongo mwiriwe mwiriwe yamwe ni sawa ni sawa mumeze neza tumeze neza kwezi naje ni sawa ndetse ntange induru mm. urayatanga yewe na cyenda yatanga kugira ngo nasi induru hari abo umaze hari abo wituye kumbure kugira ngo bagutunganirize oh, oh, oh, imodoka zose zari inyuma yanjye zari imodoka zitanu mm. zaciye zigenda zitanyosheje zirabiheba bica birabiheba urumva we muri make watakaje litiro cumi na zitanu njyewe nibwe iritiro nibwe ibihumbi eh, muri kiro zose nanywesheje nibwe ibihumbi ijana na mirongo umunani mm. y'iritiro zingahe dufatira nanywesheje litiro ijana na mirongo umunani na zitandatu mm. eh, ufata uh-huh. mparuye naho imodoka hari basi kagunguza wowe uzojana ibido urabe ko ibido bayiguhako ibido yojamwo iritiro ijyaho iritiro mirongo ibiri yoca ijamwo iritiro mirongo ine mm. wibaza ko wibaza ko kugira ngo ibyo bishoboke babikora gute bigenda gute bazirika iminzani cyangwa bimeze gute dufata ziriya sitasiyo mm-hmm. zitangura kuzana urufuro mhm. ushyize mu ibido by'amarura nk'umuntu umuntu umutama aho yaguze ibiditiro cumi mu ibido mhm. maruye zari litiro zitanu mm. na zitanu ntizari zikwiye yavuze ati jendibwe mm. abari mu modoka bose twaciye tugenda mm. jenibwe nk'ijana na mirongo umunani ndibuka yuko ubushize ubushize ubushize eh, ikigo bebene kijejwe gusuzuma ubuziranenge cyaragiye ku masitasiyo amwe amwe kugeza aho haba n'amasitasiyo mbere yugagwa kubera icyo kibazo cyo gutanga igitoro kidakwiye uhanurika abo bantu batarajijuka ngo bavavanwe n'iyo ngendo ni mparuye jewe ndiko ndaraba mm. nibasubire baraba amasitasiyo ni ukuri turi ko turibwa turi turibwa ariko ikibazo gihari hmm. ni n'icubahiro akora hejuru mhm. abandi bo hasi bamukorera amakosa n'ibintu bya esansi ibintu bya esansi hmm. buremamo hariho abadandaza benshi hmm. amahera aho kudandaza bayajyana kuri toni bayadandaza bayashyira mu masosiyete yabo hmm. icyo rero nicyo gituma idolari riduga kuko abo bantu bapeta amahera yo kuriha bakapeta oberi binjiza ibidandazwa batabita ya mahera badaca bagenda bakayarunda mu mazi bagaca bongera bakarungika abantu kujya kurondera amadorari urundi dorari n'aho ahura ku bihumbi bine ararigura mhm. yaba rero ntabwo mbasabe n'itubahiro mhm. n'umushyikirangantego wa mbere bamenye iri kena ry'idorari ko riva ku badandaza je nama mvuga ati umuti wa mbere uhari kugira mhm. igihugu cyacu gitere kijya imbere nibafata umudandaza uwo we akura ibidandazwa hanze aze yerekane biro desanze yakuye muri ayo mahera aba badandaza bahera umuzi wabyo babone ko hari aba badandaza bariko barakora banyegeje bati nyawobeyere binjiza ibidandaza batarishe kuko ayo madorari mbega bayakurahe bajya nibayakura tubayisanzere hmm. bagenda mu makaritsiye bagatuma abantu ba bantu bagata bagenda bakarondera idorari bakarirondera ku mahera menshi icyo gihe iryo dorari itari ryiza eh, eh, gutuma bamwononera n'ibitubahiro urumva aba bantu aba bantu bo mu ntwaro ntoya hmm. kubera baba babifite n'inyungu aba ku nzego z'ibanze inzego z'ibanze mhm. baca batanga amakuru nabi mhm. kugira bagume bahutisha umukuru w'igihugu itegera cya mbere bakamuha amakuru atariyo kugira nawe ntaca abimenya neza nubwo abanyagihugu twebwe nyine turazi mu yandi majyambere utibaramuvuye inkuru nibyo kubadandaza mhm. aba badandaza banyegeza amahera mu nzu none nk'ubu iyo ikintu yafashe kuko ahindura amahera urabona ko ari abantu abadandaza bari koramba kubera ya mahera yabo ntajya ku makonti atagiye ku makonti naho aya mahera aca n'igiti none anyegeze mu ajya kurondera bya dorari kandi rero hatataza abanyamahanga hmm. iki gihugu cyuzuye abanyamahanga beza kugira dekarare ibyo bidandazwa bakwereka fagitire ayo mahera iyo yakuye byofashe ki none garati ibyo byofata nk'uko mm. ba bantu bajya gukora kuko hari habaye isanzeri bemerewe mugabo hagati haba uwundi mugwi uri mu makarito utazi uwo nawe kubera utaba uri turariha amakori kandi utaba uri turakurikirana mhm. ukawononera babaye utangiye abantu bavunja amafaranga y'amvamakungu abayishangira ushatse kuvuga abavunja amahera mvamakungu eh, abavunja amahera mvamakungu mm. urumva icyo gihe mhm. bigoca bifata yuko nimba uwo utangira adunze amarangaza amafungo mm. ayadugije mm. bikabimenyekana ko yadugije ko yaje kuhavuga bati none wowe wayaguze tujya biro de change wayaguze angahe mm. ibyo rero bizoca bifata bene ibibizi najya amahera kuko hariho abantu bagenda kuyavunja bakavunja mu makari igihugu cyacu ariko hariho amasezerano hariho amase ndibaza yuko gu Ah, abakongomani kuva muri Kongo bakaza kudandaza mu Burundi canka abarundi kuva mu Burundi bakaja kudandaza muri eh, Kongo atari kibazo. Wenda eh, bwakarore oya kudandaza mm. bafite ibibanza ngaha mu Burundi. Nubu ndabwo kibanza cyo patiyoni. Mm. Kijya kibanza cyo patiyoni tose. Mm. Wogenda ukaraba ibyo bibanza ababikoreramo cyane yego murakoze ni radisilas ndayishimiye wo kumutimbuzi ati amafaranga rero ariko akoreshwa avuye hanze agakoreshwa kumbure mu buryo butemewe n'amategeko hari abadafise ibyangombwa ati biri mu bituma amahera aguma aduga cyane reka kumbure dufata akaruhuko gatoya ah, ngira ngo kumbure n'ibihe by'ibirere bijya birahindagurika ariko twebwe twama turi ku mwanya bimwe abaswahili bita kamirigado ndiyo hanyuma hmm. rero tutatevye amakuru avugwa hano iwacu ni amakuru atari mabi kandi atari na meza cyane mhm. ku bijyanye n'izi noti zakuwe ku isoko hmm. ubiravye abantu kuva e, e, banki ifashe ijya ngingo abantu ntibiriko biragenda neza badandaza aho wikubise hose utwaye inoti bakubwira ngo ntayo bakugarura bafise hmm. nk'uko abandi bari babivuga abantu kabisa si heza twasaba Ah, ababijejwe barabe bahumuriza abantu bongereza ikiringo kuko n'abariko bayatwara ku mabanki umurongo uhera mu gitondo ugera ku mugoroba manwe iyo ugiye kubagurira ikintu bakubwira ngo ntayo bafise mwe muri ko murabiraba by'ukuri ntayo bafise mu by'ukuri nta imbare mbare yo kugarura ntayo bafise mugabo benshi barayakira naho hariho abari kwavuga ko batayakira twumvikane muri ko muraraba mwebwe mubona atayo bafise bayabima bayafise canke ntayo bafise koko bavugisha ukuri oya nayo bafise mbare mbare yaciye ibura gose ntayo bafise bagarura bumva ni noti nini nini bagashobora bagarura kandi haza zinini nini gusa ko bariko bazikura mm kugira zikene urumva n'abazifise ntibazizana haguma haza gusa izo nini nini kuko bumva ko ikiringo ari gitoya bahawe kandi eh, bakizifise ari nyinshi cyane bagaca bihutira kuba izo bazana gusa ngo zibaveko eh, banki nkuru ya repubulika ifata ingingo yo gukura izo noti nini nini iya bitanu n'iya cumi ku isoko yasiguye ko izo noti zitakiboneka mu mabanki umuntu afatiye kuri ibyo biri ko biba kumbura izo note zikaba zitanguye kuboneka zinyeguruka ah, yovuga yuko ibanki y'igihugu itihenze ntabwo yihenze byo nibaza ko kumbure haba hariho ibyinyegeje inyuma kuko urabye imirongo iri ku mabanki uragana ntushikirwa ukagenda utanashikiriwe kubera imirongo iri ku mabanki kubazanya izo noti none zari zagiye he twibaza ko zari hehe ko ziciye ziboneka kubera ingingo ifashwe na banki none nk'ubu wega manuwe uwo eh. yiguha ntiwoyitora eh, jewe n'ubu ndazitora hariho aho nicara ndama nazitoye ndose ngarura ariko hari na benshi bagenda kubera nabuze ndabagarura hoko iki rero kugira ngo ibintu bikorwe neza bigende neza yewe nabona ko banki yategezwa kongereza ikiringo nibure hagasha nk'amayinga abiri hama noneho abantu bagasha bazitwara buke buke hama n'abantu bariko bagurisha ibintu kumure bakazakira biteze ko hakiri ikiringo cyo kuzozitwara kuzisubiza ariko noneho itongereza ikiringo umurongo uguma ari munini ku babanki n'abasuma nabo bagaca bareka koroherezwa bagaca bamwe bahura n'ubukene buvanye no kubafite amanota ariko bakabura abayabakirira manuel je uri kurancanganya ikibazo n'ikiringo cyangwa ikibazo n'inoti ntonto zo kubagarura zibuze bo inoti ntonto hamwe banki yo bizifise mhm. ni ahaciye imbere henshi usanga hariho urutonde rwiza rwo kubakira bamwe bagatondeka imirongo abandi bagahabwa n'inomero mbere kugira ngo babone ingene bakurikirana eh, intondeje nabonye umengo ni nziza eh, hanyuma reka icyo tukive koko si bumwe umwe n'ikiraba bose hari n'ibindi rero byace biza igitoro cyangwa se ndetse si igitoro n'amayinite nk'ubu rero sinzi n'ukuntu ndose amayinite yo gutelefona imana mm. ishimwe amayinite twayabuze aho tuyarangurira hose n'aho bayagura yabuze kubera ngo bareka kuyatanga kubera izo noti none ko byahora bihari tubironka kwa wingi ariko ubu tukaba tubona byabuze tubona ko icyo kiri inyuma yabo ubwo nta ubwo ntibiva ku bwoba kumbure bw'abatanga ayo mayinite cyangwa bw'abakoresha ayo mahera bibaza ko kumbure bashobora kuzonanirwa ku ziriko ziravanwa ku isoko no kuvuga inoti y'ibihumbi icumi n'inoti y'ibihumbi bitanu ngo ashobora guhanwa hisunzwe amategeko kubera ko kwanka izo noti ashobora kuvyagirizwa nk'icyaha cyo guhungabanya itunga eh, ry'igihugu cyangwa ubutunzi bw'igihugu ibyo rero bivugwa na belarme bakinoni ni eh, umuvugizi akaba mbera anajejwe kumenyesha amakuru mu banki nkuru y'igihugu aho ko rero ibihano bishobora gutegekanywa cyangwa mbere binategekanijwe kuri wese ashobora kwanka kwakira izo noti kuko zikiri ku isoko Mumakuru yacu y'igihe cy'isaha zitatu z'iri joro nyine hamwe n'ejo mu gitondo igihe cy'isaha cumi na zibiri n'igice ntimutangwe muri ayo makuru kugira ngo kumbure mwumve yuko izo noti ziteye imari mw'iyo micungararo murimwo mwishyuye banki nkuru y'igihugu bavuga yuko zikiri ku isoko kandi uwanka kuzakira aba ari kubiri jewe mparuye inoti jewe jewe ni umuntu w'umudandaza mm, udandaza iki mbe ngaho iwanyu ngewe akazi genda amakara mugabo eh, mparuye noti tujya noti mm. nshyashya nta nimwe ndakuramo indwi yose iraheze nta nimwe ndabona nta nimwe uraronka nta nimwe ndaronka wowe udandaza amakara y'amahera angahe ku munsi igihumbi bihumbi bibiri guduka sawa ku munsi rero ugaca udandaza nkangahe iyo waronse none urashaka kudandaza nk'ibihumbi amajana abiri cyangwa amajana atatu eh. none mugabo mparuye mhm. ntembereye mu bakozi banje bose mm. nta n'umwe arayironka none izo noti zigahe mbe wewe biroroha yuko yatwara ku ibanki jewe mpabuye jewe barayamwatora ntayatoye sinodandatu mugabo biroroha yuko yatwara uyatwaye ku ibanki biroroha yuko uya uh, urabona urabona nk'ubu nawe kuyabika biroroshye mugabo twebwe natwe turabadandaza mm. kuza kurangura ruguru urabizi ko ujyana amahera mm. uno munsi nagiye batubwiye yuko turotera ibihumbi amajyana atatu ntiturenza none watwaye mm. hariyo nk'imiliyoni ntiwawe urumva kuza kurangurura bizi mm. none wajyana ibihumbi amajana atatu kurangura eh, none norotira ibihumbi amajana atatu hano nka ndanguzi uri kuraraba none ubona ho kugwira ntibarabe twebwe abadandaza batworohereza ntidusonzere mhm. mu mm. ah, eh, bana kandi dufite icyo tujya yego vuremba kandi badufashe ubutumwa bwanyu bwashyitse ikindi nacyo mwana ni ukuri maruye abantu abantu batanga igitoro bagerageza ku madutu ni ukuri kuri mwaba bagerageza abivuga kugira kwime cyane mwe muri ko muraraba ntayahari nyine ayo mato mato ntayahari nabo nyine usanga bagumanye izo za cumi n'icumi n'iza bitanu bitanu nta mato mato usanga afite mm. hakogwa iki gatasi cokorwa ahubwo ntibongere ikiringo nyabona izo noti kugira ngo zisohoke turonke n'ayo mato mato natwe yadushikiye reka none mwebwe ubwanyu tasi telefone kariho karantasi tasi hano rubona yuko agatelefone gaciye kanka nagira ndamubaze icyo bari kubakora kugira ngo bafashanye n'imiburibure kuko abarundi baranzwe no gufashanya yego habuze igitoro cy'ubwoko bwawe ya esanse n'amazutu esanse n'amazutu orara oh ubona yuko mabuji aciye ava ku murongo undi munyuranye ku murongo mwiriwe mumeze neza natwebwe turashima tubabaze amakahi wanyu inoti nshyashya z'ibihumbi bitanu n'iz'ibihumbi icumi basha amafaranga ntabwo karaboneka na mubene gihugu kandi n'ubuzi niko buragenda kubera naho ujya gusuma utwaye amafaranga ubona umenga utwaye igihwara igihwara eh, igihwara ni ukuvuga amahera atagira agaciro eh, atagira agaciro kabisa ah, igihwara mu nkarata n'ikarata itagira izindi cyawumva none dukoresha ayahera n'amaze kuba harutsigwa amafaranga atarenze inoti y'ibihumbi ijana none ga basi nimba haragiye nk'abantu bashika ibihumbi mirongo eh, nako bashika mirongo umunani cyangwa ijana bagiye kurotera babaha ibihumbi ijana jana ku bantu miliyoni zingahe baba bari mu ntara cyangwa eh, ariko tubanze twumvikane ya basi ntiwumva ko hari amahera yasohotse ku munsi w'ejo none munsi bakaba bongeye abandi nk'abo ntiwumva ko ayo mahera yabonetse ntayahari nyakubahwa umuhesha amakuru iyo bahari abarika arasanzara mu bantu amafaranga ahari urabona nk'akarorero ejo mm. abenegihugu baciye batangura kuyatora ariko kandi guhera uno munsi kandi baciye basubira kandi kwigubukanya kwa kundi uri kurasuma ntibyakunda niba uri ufite iya bibiri niyo amajana atanu n'igihumbi hmm. aho wasuma none yabasi igituma batayatora batinya kuyatora ni igiki kubera wumva bavuga yuko no banki baturage amafaranga make wumva aba make y'ibyo miliyoni icumi bavuze rero icyokorwa ni icyahe kugira ngo bigende neza yego ni john batazira bakenya komera ikigamba mu ntara cyankuze john w'ikigamba sabwe sabwe duvuga ku ijambo john ok twebwe ikibazo dufise mhm.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 uri umucafu eh? bishobotse amaradiyo yodufashe